Фантастика. В'ячеслав Сахно. підкидюк. Оповідання. Сонячні промені раз у раз пробивалися крізь ланчасте візерункове листя папаї і світлими плямами накладались на бліде поросле кількаденною щетиною обличчя. Це миготіння, певно, докучало навіть через стулені повіки. Застогнувши, чоловік схилив голову до лівого плеча. Аж тут до набридливого ряботіння долучилося якесь дзищання. Спершу видалось, що звук то йде з жорсткої трави яка впиналася йому в хребет. Проте ні. Звук долинав згори. Він зробив спробу відігнати настирливу комаху рукою, одначе вона, попри команду мозку, ані ворухнулась, бо була підвернута за спину. Чоловік сіпнувся, підсвідомо намагаючись вивільнити правицю, і знову провалився в молосну безодню але пронизливе дзищання, здавалося, вбигалося в його праве, повернуто до неба вухо, перетворюючись на гуркіт, що роздирав мозок, кам'яними жорнами перемелював йому череп. Через силу чоловік підняв повіки і, побачивши якогось величезного, страхітливого джмеля, рештками свідомості зрозумів, що це прийшла смерть. З полегкістю заплющивши очі, він приготувався віддати себе їй лабити і відлетіти назавжди в далеке небуття. Гуркіт все дужчав, згарячене тіло огортав приємний холодок. що трошки можна буде, змахнувши крилами, злетіти вгору до хмар поза хмари, до сонця і розчинитися у блакиті, і так ширяти над землею в чарівній круговерті. Потужна комаха, надиво граційно сівши на галявину, уповільнювала широкий змах своїх крил. Кризювальне вічко з правого її боку випав якийсь зелений брунатний клубок, а за ним другий. Коли вони випросталися, то виявилося, що то двоє командос в польовій камуфляжній формі. Перший петляючи бігцем подався в напрямку самотньої папайї. Його голова то зникала, то виринала над високою травою саванни. Другий брів за кілька кроків позаду, сторожко розираючись довкола. У дверцятах вертольота чиїсь невидимі руки нервово поводили коротким дулом кулемета. Перший вояк, зрештою, здолав якісь півсотні футів і схилився над непорушним тілом виснаженого смаглявого чоловіка. У нього були гострі вулиці і запалі щоки, а чорна скуйовджена чуприна, кількаденна трохи світліша борода припали порохом. У висвілому рам'ї вгадувався військовий стрій однієї з південноафриканських країн. Черевиків не було. Порепані чорні ступни стирчали вгору збитими до крові пальцями. Ходи сюди буркнув сержант до товариша. Той не розчув. Вчепившись обіруч в автомат, він зацьковано нишпорив очима по чагарях. Сьогодні в нього була перша справжня операція бойове хрещення, як казав хвацький капрал, що лежить у вертольоті на ношах, маючи і згадуючи свою матусю. А от його навіть і не подряпало. Досі не віриться. І тепер йому дрижать жишки і підгинаються коліна. Чи ж годиться вдруге в один день спокушати долю? Який сенс наражатися на безпеку, щоб підібрати труп якогось бевзя? А смерть може чигати за кожним кущем. Головне зреагувати на перший постріл, випередити кулю, скеровану тобі в голову, упасти на землю і повз йти і повзти до вертольота. Свої ж не покинуть на призволяще. Йому ж легше стало на душі, ніби й справді врятувався від неминучої смерті. Та нараз все перевернула інша думка. Повзиш серед цієї густої трави, а вони бачать, як за тобою ворушаться довгі стебла. Повзеш і раптом відчуваєш у себе на потилиці чийсь погляд. Повертаєш голову над тобою, широко розставивши ноги в високих шнурованих черевиках, стоїть чорнопикий з націленим тобі очі автоматом і зловтішно шкіриться. Чи тобі заклало, чорти тебе вхопили? гаркнув сержант. Ходи сюди швидко. Солдат підбіг і, нахилившись, почав з острахом вдивлятися обличчя невідомого. Невже живий? Але, знітившись під важким поглядом сержанта, нараз виструнчився. Бери його попідруч. Проте, глянувши на брудні ступні, гидливо скривився і виправився. Ні, за ноги. Тіло виявилось легке, хоча на вигляд чоловік був доволі кремезний. Незграбно бокуючи, вони рушили до вертольота. Автомат у новака таліпався на шиї. Він боявся перечепитись і впасти. От через те ще дужче збивався з ноги. Сержант лише сердито сопів. Діставшись до вертольота, вони, підтримуючи, поставили непритомного на ноги, а двоє солдатів, хопивши його за зап'ястки, ривком втягли досередини. Вільного місця не було, тож поклала його на ноші в проході. Тієї ж миті заревів двигун, і вертоліт плавно пішов вгору. До міста було з півгодини лету. На чужака ніхто не звертав жодної уваги. Лише лікар, майор Стерн, на кілька хвиль сів біля нього навпочівки, помацав пульс і щось мугикнув собі під носа. Певно вирішив, що до міста той дотягне. Кутку знову застогнав тяжко поранений капрал. Навряд чи виживе, подумав Стерн. Подумав був жалю, як на його думку, і належало військовому лікареві серед кільканадцяти поранених двоє-троє роковані на смерть не сьогодні, то завтра. Ну що ж вони солдати, їхня професія вбивати, а іноді самим вмирати. У салоні панувала гнітюча мовчанка. Хоча лібераціоністів сьогодні поклало чимало, це не тішило надто дорогою ціною. Крім поранених, було багато вбитих, їх доставить інший вертоліт. Стерн зиркнув у ілюмінатор. Починалося передмістя, де розташований їхній шпиталь. Обличчя усіх досі були незворушні і не виказували жодної радості. Це професійна звичка. Доки машина у повітрі, статися може будь-що. А ось вертоліт, ледь гойднувшись, став на майданчику за шпитальним муром. Тепер можна було почуватись вільніше, можна і чарку віскі перехилити. Але лікарі сьогодні зась. Роботи з пораненими дуже багато. Власне, склянка джину з тоніком не завадить, але не більш. А Крістіана нині зробить свою першу самостійну операцію. На згадку про молоду колегу він не самохідь усміхнувся, проте відразу поквапився стерти з вуст недоречну посмішку. Стерн волів не піддаватися емоціям і за найвищу чоловічу чесноту мав стриманість та незворушність за будь-яких обставин. Оця його сувора вимогливість уже не раз зашкоджувала йому в приватному житті, відштовхуючи від нього жінок. А дехто з колег вбачав поведінці майора зарозумілість і погордливість, котрі, на їхню думку, стерно спадкував від своїх англійських предків, намагання вирізнитися поміж нащадків войовничих бурів. Крістяна уже зустрічала прибулих. Вродлива, блакитно ока білявка, вона здавалась схожою відразу на кількох кінозірок. Статурою теж відповідала світовим стандартам. Проте чомусь і досі дівувала. З такими даними може не могла зважитись на вибір, адже претендентів на її серце і руку, певно, чимало. Хоча ні, ця жінка як він встиг помітити за кілька місяців її роботи в шпиталі, відзначалась врівноваженістю і твердою вдачею. Вона стримано і лаконічно давала вказівки. Спершу витягли ноші з невідомим, щоб не заважав. Ніхто не квапився заносити його до приміщення спершу своїх. Він лежав на осонні, важко дихаючи свідомість до нього не повернулась. А зрештою настала і його черга. На мить завагавшись, Крістіану звеліла помістити непритомного в окрему палату і передоручила його старшій медсестрі. Наступного ранку Стерн дозволив собі прийти на працю трохи пізніше. Ретельно виголений, після крижаного душу, почував бадьоро хоча й поспав якихось три години. Це його тішило адже сорок років не двадцять, коли випадало зовсім не спати, по дві доби поспіль. Убравшись у сніжно-білий халат, він зайшов до старшої медсестри, щоб довідатись про стан вояків, надто ж бойового капрала, пораненого в живіт. За всіма ознаками він навряд чи мав дожити до ранку але інтуїція підказувала, що той хлопець видряпається. Старша медсестра сиділа на високому ослоні за металевим столом з дерев'яною стільницею. Зручний шкіряний фотель відсунуто вбік. Вона завжди так робила, коли доводилось залишатися в шпиталі на ніч. На такому ослоні ні за що не заснеш. Хутко підвівшись, сестра чітко відсвітувала. На превеликий подив і на потвердження його інтуїції капрал випився на той світ. Двоє померло, решта в задовільному стані. Занепокоєння сестри викликав тільки один пацієнт той невідомий. Він прийшов до тями навіть трохи попоїв. Зовсім мало, бо більше йому, либонь, не можна, надто вже виснажений. Занепокоєння викликало те, що він мовчить і, схоже, анічогісінько не розуміє. Усе це старша медсестра проказала, мов радіодиктор останні новини, повідомляючи факти, з яких слухач сам може зробити очікувані висновки. В даному разі діагноз. Обхід забрав небагато часу. Стерн лишився вдоволений накладеними пов'язками. Він підбадьорив кожного пораненого завченими словами і оптимістичним тоном. Один лише капрал не вбачав підстав для оптимізму, та вдалося його заспокоїти. Адже він справді народився із срібною ложкою в роті. Нарешті дійшли до чужака. Щось йому підказувало, що то чужий підкидьок. Майор хмикнув і ще раз повторив про себе Підкидьок. Його їм мов підкинули, хіба що не на поріг оселі. Двері палати тихенько прочинились і зазирнула Крістіана. Стримано відповівши на її вітання, стирн повернувся до пацієнта, котрий після куполі. Старша медсестра не могла допустити, щоб цей брудний чужак валявся в стерильно чистій постелі. Спав, мов немовля. На його вустах плукала щаслива усмішка. Під прискіпливими поглядами трьох пар очей він і не думав прокидатись. То кажете, він вас не розуміє? Англійської теж? сухо перепитав стерн старшу медсестру. Так, але, здається, він не зрозумів би жодної з існуючих мов світу. Чи не хочете ви сказати, що це чужопланетянин? Без сліду гумору зауважив стерн. Перепрошую, ви не так мене. Ну, тобто я не так висловилась. Думаю, що в нього щось з мовним апаратом, або, перепрошую, це тільки моє припущення, знітилась старша медсестра. Стерн збагнув, що припустився нетактовності своїм недоречним дотипом. Певна присутність крістіана так поділа на нього. Ні, це вже нікуди не годиться. <laughs> Даруйте, Сесіл, я вами дуже задоволений. Те, що її названо на ім'я, так вразило старшу медсестру, що годі було сподіватися од неї ще якихось сміркувань. Ну що ж, почекаємо, коли він прокинеться. І до Крістіани. Гадаю, це цікавий випадок. Чи не хотіли б ви займатися ним? Я сама старалась просити у вас про це, докторе, чемно відказала молода лікарка. Десь перед полуднем, попивши міцної кави і викрувши запашну сигару, Стерн сидів у глибокому фотолі у себе в кабінеті і неуважливо гортав нові спеціальні часописи. Щось не давало йому зосередитись в тому, що це не щось, а хто хтось він не хотів собі зізнаватись. У двері постукали. Прошу, відразу ж озвався Стерн, поправивши краватку. Зайшла Крістіана. Сівши на запрошення шефа, вона очікувально поглянула на нього, той кивнув, мовляв, уважно вас слухаю. Я хотіла порадитись з вами, докторе, щодо мого пацієнта. Це ви про підкитька, усміхнувся Стерн. Та ви ж знаєте, як він потрапив до нас? Так так, загадкова історія, проте мене більше непокоїть його теперішній стан. І на мить, замислившись, додала. А втім, аби ми знали, що з ним сталося було б легше поставити діагноз. Маєте слушність, Крістіана. Якщо ваша ласка, викладіть свої спостереження і міркування. Гаразд. Загальний стан, тобто пульс, тиск, температура задовільний. Хоча наявна психологічна демобілізація, відчуття сприймання уповільнені. Увага розсіяна. По-моєму, в нього психічна криза. От тільки якого походження ендогенного чи екзогенного. Ну, ви якось зауважили, що хворий був без документів. А як він опинився так далеко від міста? Сам один? Важко сказати. Але думаю, що він був не сам. Ми натрапили на нього далеко від міста, проте неподалік від кордону. А там коридор терористів, не наших, а тогобічних. Тепер ні для кого не є таємницею, що тери часто густо порушують кордон, тікаючи від переслідування своїх урядових військ. Хоча нас це не обходить. Стерн мав іще один принцип бути подалі від політики. Так от, я гадаю, його кинули там оті чорні горлорізи. Навряд чи це їхній інструктор, скоріше за все, він був їхнім полоненим чи заручником. Ну, з того боку кордону, звичайно. До речі, я мушу повідомляти про подібні випадки у відповідній службі, що я і зробив сьогодні вранці. Думаю, служба безпеки не забереться? То вони можуть забрати його? Цілком імовірно. Адже наш шпиталь не відповідає вимогам отримання таких, як то кажуть, непевних осіб. Але ж у них немає психіатрів, а він потребує спеціального догляду. Ну, а в нас хіба є такі фахівці? То правда? зніяковіла Крістіана. Ну, та все-таки у нас би він швидше прийшов до тями. Ну, до того ж. І вона затнулась. Я свого часу дуже цікавилась психіатрією. Мені здається, я поставила б його на ноги, а тоді вже нехай не опікується безпека. Ну, особисто я не заперечував би. На жаль, усе залежить, як ви розумієте, не тільки від мене і, щоб підбадьорити її, додав. Я спробую вмовити представника безпеки, адже поки що той підкивок безпеці держави не загрожує. Крістіана вдячно усміхнулась і підвелась. Стернув рацію. Служба безпеки не забарилась. Недбало одягнений молодик з гаслою люлькою в зубах, у жовтих грубих червиках виник на порозі кабінету, навіть не постукавши. А втім, його кругле хлоп'яче обличчя викликало якусь симпатію. Певно, до цієї служби добирають не тільки за фізичними та інтелектуальними, а й зовнішніми даними, щоб легше було входити в контакт з безжурними громадянами, які у голову собі не покладають безпечності держави. Тому Стерн вирішив утриматись від зауваження про необхідність дотримання елементарних правил чемності. Тим паче йому самому треба було зіграти роль симпатичного молодика, щоб дійти з ним згоди і зробити тим самим приємність крістіані, бо його особисто боля під квітьками покоїла менша, а якщо відверто, то ані трохи. Рекомендуючись, капітан Пастор приязно сміхнувся. Стерн відповів тим же, запросивши його сідати, він дістав із холодника дві бляшанки крижаного пива. Виявилось, що капітан віддавав йому перевагу над міцнішими напоями, до чого схвально поставився стерн як лікар. Щоправда, на цьому їхні спільні уподобання скінчились. Капітан запалив люльку, а стерн сигару. На знак поваги до британського походження співрозмовника капітан зробив кілька глибокодумних зауважень про погоду. А стерн чемно відказав, що спека ще більше, ніж напередодні. Так так, повернімося до вчорашнього дня. З ентузіазмом підхопив капітан. Коли ваша ласка, я хотів би почути як і де це сталося. Події до виявлення підозрілого можете опустити. Я знайомився з вашим маршрутом. І Він витяг із бічної кишені жовтий записник, точнісінько такого кольору, як черевики, і розгорнув детальну карту округи. Тут позначено всі орієнтири, навіть окремі дерева, мовив він і багатозначно додав. Ну, ви ж розумієте прикордонна зона. Орієнтирів виявилось небагато, саме стільки, скільки треба для ймовірного театру воєнних дій. І за якусь хвилину стерн впевнено тицнув незаструганим кінцем олівця в ту точку саванни, де знайшли Підкитька. Ви сказали підкидька? Це я так його охрестив. Умовне ім'я, так би мовити, адже жодних документів. Підійшовши до скляних дверей палати, стерн вічливо пропустив перед одвідувача. У світлій кімнаті, крім ліжка і скромного вмеблювання, звичного для таких закладів, більше нічого не було майже нечутно гув кондиціонер. Офіцер лиш кинув оком на пацієнта і попрямував до вікна. Глянувши крізь жалюзі, він невдоволено скривився, і стерн зрозумів утекти звідси нескладно. Але змовчав. Нарешті капітан підступив до ліжка. Табличка, на якій, звичайно, зазначається прізвище пацієнта, була чистісінька. Ставши в ногах невідомого, він утупився в нього довгим вивчаючим поглядом. Той досі спав глибоким сном. Аж тут до палати війшла Крістіана. Стерн став ще незворушнішим. Натомість капітан розглядав її з відвертою цікавістю. Вона явно йому подобалась. Потім перевів очі на стерна мов нагадуючи йому про обов'язки джентльмена. Той, спохопившись, відрекомендував Крістіану як лікаря, що подає великі надії і пеклується одним невідомим. Капітан, уклонившись, теж назвав себе. Ну і що ж ви можете сказати про вашого пацієнта? увічливо спитав офіцер безпеки. Крістіана. На диво менторським тоном, яким дорослі розмовляють з нетямущими дітьми, заходилась докладно аналізувати стан хворого, так рясно пересипаючи свій монолог латиною, що навіть стерн стояв за її словами. Тут тобі і регресивний, ретроспективний, афазія, анемія, амнезія. Стерн покосував на капітана і ледь стримав посмішку. Тому, здавалося, заціпало. Він, певно, ніколи в житті ще не чув стільки незнайомих слів, наче до нього промовляла якась жриця з племені тамбумамбу. Та, зрештою, Крістіана почала трохи розбавляти свою тарабарщину зрозумілою мовою. Тепер вона викладала методи лікування, порушень пам'яті і мовлення. Капітанове обличчя знову прибрало звичайного зосередженого виразу. Та ось він, певно побоюючись, що вона знову зіб'ється на свій клятий сленг, вирішив узяти ініціативу в свої руки. То ви можете ідентифікувати його особу? Я ж пояснила, що в його теперішньому стані це просто неможливо, лагідно відказала Крістіана. А коли це буде можливо? Ну, все залежить е, від чого? Від перебігу захворювання, від різноманітних чинників, а надто від обставин, тобто умов лікування. Такий стан іноді триває кілька днів, а то й місяців, навіть років. Подеколи за несприятливих умов, наголосила на цих словах Крістіана, захворювання може набути навіть необоротного характеру. Тобто ви вважаєте, що тут їм буде краще, ніж у нас? Я вас правильно зрозумів? Проте ви забуваєте, що ми маємо свій маленький шпиталь і медперсонал для догляду за хворими. І можу вас запевнити, у нас працюють висококваліфіковані фахівці. Не сумніваюсь, пане капітан, але ж ваші фахівці я певно ніколи мала справи з подібними захворюваннями. Крім того, ми маємо відповідне устаткування для поновлення діяльності клітин кори головного мозку. На її останні слова Стерн здивовано звів брови. Та коли капітан, вже починаючи вагатись, запитально поглянув на нього, він ствердно кивнув, мовляв, ця жінка знає, що каже. Утім, офіцер безпеки не квапився приймати остаточне рішення, тож він уклонився чарівній лікарці і з почуттям неабиякої відповідальності, покладеної на нього, мовив. Я подумаю над вашою пропозицією. Це я свідчило, що він таки прийняв рішення, але вважає негожим одразу його висловлювати. Крістіана кинула розпачливо благальний погляд на стерна і, вдавши заклопотаність, вийшла з палати. Продовжимо розмову, докторе, і капітан у свою чергу пропустив поперед себе стерна. У кабінеті вони знову запалили, а гість не відмовився від ще однієї бляшанки пива. Трохи відсорбнувши, вдоволено прицмокнувши. Він повернувся до справи. Ваша думка, докторе? А той вже мав готову відповідь, котра далась йому не без вагань. Сам він вважав цей експеримент за авантюру, але задля Крістіану ладен був і поступитись. Гадаю, лікар Крістіана має всі підстави, щоб узяти на себе лікування хворого. Співрозмовник помітив, як він затнувся і одразу перепитав. Відповідальність теж. Відповідальність поділяю з нею я, але відповідальність обмежено, адже жоден психіатр не дасть вам гарантії необмінного одужання свого пацієнта. Капітан виважував усі за і проти. Ну, гаразд, докторе, ось мої телефони. Службові, домашні. А у разі потреби телефонуйте. Сьогодні ж я пришлю когось загратувати вікно в палаті, а на дверях відтепер стоятиме варта. Але е, він хвилину помовчав. Даю вам два тижні. Надовше відволікати людей від їхніх безпосередніх обов'язків і я не можу. Все. Поставивши на стіл порожню бляшанку, він підвівся і енергійно потиснув стернові руку. Крістіана не змусила довго на себе чекати. Ви його зачарували. Боюсь, у мене з'явився суперник. Несподівано для себе бовкнув стерн і відчув, що починає червоніти. Але Крістіана, опустивши очі, зашарілася ще дужче за нього. Переборовши збентеження, стерн змінив тему. Ви маєте лише два тижні. Після цього його заберуть до компанії. Здається, так вони називають поміж себе свою установу. Тож часу обмаль. Переклавши навіщось папери на столі, стерн вів далі. До речі, е, працювати вам доведеться в загратованій палаті. Певно, бояться, щоб він вікно не скочив. Ну, а тепер щодо діагнозу. Коли ви викладали його капітанові, я мало що второпав. Мені здалося, ви поставили їх кілька і навіть геть протилежних. Чи не так? То правда? Ну, я просто хотіла збити його з пантелику. Психологічна атака, так би мовити, лукаво всміхнулася Крістіана. А діагноз і справді не один, їх два. Це афазія та амнезія водночас. Йому відібрало і мову, і пам'ять. Амнезія ретроградна. Він геть забув, що з ним було. Травму черепа не виявлено, тому гадає, причиною є нервовий стрес і граничне виснаження організму. Ну, а тепер ясно. Які ж ваші подальші дії? Для відновлення функціонального стану клітин кори головного мозку е, застосувати штучний електросон, перевірити мозкові центри, верніки і брока. Потім досить, досить. Я бажаю вам успіху. На другий день вранці стерн завернув праве крило будівлі до палати за гратами. При дверях розсівся на стільці, випроставши ноги якийсь здоровань. Він одразу ж підхопився, рішуче заступив стерну шлях. Але, помітивши на волозі його халата пластиковий жетон із званням та прізвищем, Мбало виструнчився і, не перестаючи жувати гумку, процідив. Служба безпеки, сержант а прізвище годі було розібрати. На посту спостереження до дев'ятої ранку. І знову сів, ураз втративши всякий інтерес до стерна. Його зухвала поведінка ані трохи не здивувала, адже навіть нижчі чини зі Служби безпеки почувалися вищими перед армійськими офіцерами, що вже казати про якихось там медиків. Переступивши поріг палати. Стерн обережно причинив за собою двері. Підкидюк лежав оплутаний різнобарними дротами, з манжетами на руках і ногах, дводюймовим гофрованим шлангом довкола грудей. На столику приліжку стояли два чорні ящики з датчиками і циферблатами. Там щось миготіло, ледь коливалися стрілки, висотувались вузинки паперові стрічки із позначками. Крістіана сиділа на стільці в головах у хворого і, здавалося, замовляла його. Зауваживши стерна, вона підвелась і привіталась, зрозумівши, що потрібні пояснення, коротко розповіла, що тут діється. Щоб ідентифікувати особу потерпілого і для нас, і для нього самого, то мені принаймні треба знати його рідну мову адже, скоріше за все, це чужинець. За антропологічними ознаками він належить до південної чи індо-середземноморської гілки європеоїдної раси, яке хвилясте волосся, порівняно світле, забарвлення шкіри, карі очі, різко виступаючий ніс з високим переміссям, губи середньої товщини, монголоїдна складка повіки епікантус відсутній, а кору групи А. Я звертаюсь до нього різними мовами. Я фіксую його реакцію на це. У нього затьмарена свідомість, але можна розбудити підсвідомість. Для цього я вирішила застосувати світлопроминовий осциллограф. Тобто осцилограф як детектор брехні? Геніально! захоплено вигукнув Стерн. Ну, власне, на цю думку мене наштовхнув візит капітана з безпеки. Мову ну, ніколи не доводилось давати таке ось технічне інтерв'ю. Може, щось би мені порадили? Це, на жаль, не доводилось. Тобто, на щастя, він знову покрутив головою на знак схвалення її винахідливості. Тепер Крістіана допізно затримувалася у шпиталі, а вранці приходила найпершою. У її кабінеті письмовий стіл був загаращений стосами різних словників, розмовників. Вона вже досить добре орієнтувалася у мовознавчих нетрах. Її цікавили процеси забування і відновлення мови. Під очима в неї з'явилися синці, і її шеф став уже потерпати за здоров'я колеги. Минув тиждень. Під дверима палати змінювалися охоронці, а невідомий уперто мовчав, мовчав і байдужісінько споглядав метушню крістіани. Стерн ладен був ревнувати її до того нікчемного підкидька і вдавно обурювався. Хм, Коли б я був ним, то мавши таку опікунку, давно вже заговорив би, хоч китайською. Крістяна лише зніяковіло всміхалась. Двічі навідувався капітан із безпеки, наміри котрого не викликала сумніву. Але ображено увагою Крістіани, яку він витлумачив як зневагу, швидко ретирувався. На дев'ятий день вона з'явилась на працю трохи пізніше, притягши якийсь старезний програвач. Ну, певне, роздобула його в антиквара. Коли Стерн перед обідом зайшов до камери, де вона саме ув'язнилася, то застав дивну картину. З динаміка програвача линула щемка тужлива мелодія, якийсь середньовічний хор. Пісня була розлога, як безкраї простори саванни, повіяло чимось далеким, знайомим, радісним, немов то була пісня дитинства, але не його, а дитинства далеких пращурів. Він перевів погляд на підкичка той лежав, широко розплющивши очі, в котрих цілком виразно проглядала туга. На осцилографі шалено стрибали стрілки. Що це? спитав проголомшений стерн. Розумієте, докторе, схвильовано заговорила Крістіан, я перепробувала всі основні європейські мови, але без особливих наслідків. Ну, якщо припустити, що він потрапив сюди від наших сусідів, то це міг бути кубинець, болгарин, росіянин, адже іноземні спеціалісти там е, здебільшого з комуністичних країн. Ну, мені здалось, що на слов'янські мови він реагує якось інакше, що вони йому знайомі. Бракувало перевірити його реакцію на українську. Українську? морщив чоло стерн. Ну так, українську, а це в Радянському Союзі, там де Чорнобиль. Пригадуєте, докторе? Так, так, Крістіано. Як це я міг забути? Ну отож, я спитала букініста українського словника ну, щось таке, а він мені запропонував платівку з українським хором. У нас виявляється є невеличка громада емігрантів з України. Ну онук одні з добу кініста цю платівку, і щоб прослухати її, мені довелося придбати і програвача. І, схоже, та ні, я навіть певна, що він українець та погляньте на як він реагує на пісню. Це поділо на нього як шок. Стерн перевів погляд на пацієнта. Той лежав, прикусивши нижню губу а щоками текли рясні сльози. Вочевидь, пам'ять повернулась до нього. Пролунали останні акорди, і платівка зупинилась. Крістіана вимкнула осцилограф і, обернувшись до шефа, замислено мовила. Я прагнула розбудити пам'ять, розум а зачепила душу. Пісня його народу повернула його до життя. Він згадав, хто він є. Отже, наостанок лишається пісня. Вона, певно, є мовою душі і пам'яттю душі. Стерн розгублено мовчав. Хвилюючись, Кристяна підійшла ближче до ліжка і з якоюсь урочистістю запитала Are you Ukrainian? Підкидюк підвів на неї сумні очі, чітко відповів. Yes, I am. І, помовчивши, повторив те саме своєю мовою. Так, я українець. Того ж дня в шпиталі об'явився капітан з безпеки. І підкидька посадили до закритого авто, спершу надівши йому на зап'ястки кайданки. Що вієш? Такі правила конвоювання.